Dhamma talk. Yes, Bhante. By reciting in the Modasa three times. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay niệm hồng ân Đức Phật. Namo Dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Okay. We are we are talking about Indariya. 5 controlling faculties. Chúng ta đang nói về năm yếu tố để kiểm soát tâm, đó là năm quyền. What are they? Sadendariya, faculty of faith. Viriyendariya, faculty of effort. Sadendariya, faculty of mindfulness. Samadhendariya, faculty of concentration. Panyendari and Panyendariya, faculty of wisdom. Altogether five. Năm quyền này là gì? Đó là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền. Tổng cộng có năm. So we have a thought, concentration, effort, under West Chúng ta đã nói về um, tấn quyền, định quyền và tệ quyền. Today we were talking about faith. What is the faith? Hôm nay chúng ta um, nói về tín quyền. How to increase it? Làm thế nào để phát triển nó? So, Sada Faith or confidence is to be balanced with wisdom. Tính thì để cân bằng với tuệ. If someone has a lot of wisdom, no faith. If so, he may be crafty. Uh, so we have many excuses uh, to practice. Mà... Hmm. nếu một người có tuệ quyền nhiều quá mà không cân bằng với tính quyền thì cái tâm của anh ta sẽ rất là xảo quyệt và anh ta sẽ kiếm rất là nhiều lý do để không có thực hành. If one has a lot of faith, no wisdom, may believe in wrong things. Nếu một người có tính quyền nhiều quá và không có tuệ thì sẽ tin tưởng vào những điều sai lầm. So because of this, wisdom and faith or confidence uh, to be balanced. Cho nên ở đây tính quyền cần nó cần được cân bằng với tuệ quyền. So we will learn what is the faith. Chúng ta sẽ học như thế nào là tính. So As you we will see what is the characteristic of a faith, function, uh, manifestation, and approximate cause. Như thường lệ thì chúng ta sẽ nghiên cứu bốn cái khía cạnh, đó chính là đặc tính, chức năng, biểu hiện và nhân gần. So, the characteristic of a faith is a believing in right things. Cái đặc điểm của tính tâm hay là đức tin là tin tưởng vào những cái điều đúng đắn. Or trusting in right things. Pardon me, Bante. À, trusting. À, trusting. Believe yeah. or faith. Uh. À, tin tưởng, có niềm tin vào những cái điều đúng đắn. Uh, another definition is uh, uh, going into the character, going into the object. Một cái định nghĩa khác đó là tiến thẳng vào cái đối tượng. So there are two definitions. Như vậy có hai cái định nghĩa. Uh, first definition is uh, believing or trusting Second definition is going into. Vậy định nghĩa thứ định nghĩa thứ nhất ừ. đó là tin tưởng à, có niềm tin vào cái điều đúng đắn và định nghĩa thứ hai là tiến thẳng vào cái đối tượng mà tin tưởng đó. So if we don't have a faith, we may not go deeply. Even anabana we practice. Some people get nimitta. Mind want to absorb into it, but the person uh, don't dare to go into uh, pulling out something like that. So not good to stay. So if it is right, better to go into, let it be, let it go into deep. Và nếu chúng ta không có đủ cái tính tâm này, đức tin hay tính quyền này, thì ngay cả khi chúng ta đang thực hành anapana là niệm hơi thở và đối với hơi thở hay đối với nibita mà chúng ta cũng không tin tưởng nó không có mạnh dạng và không có tiếng phà thẳng nó không tin rằng đây là nimitta hay không tin rằng đây là hơi thở và không dám tiến thẳng vào cho nên có đức tin hay là tính ở đây thì là đi thẳng vào nó một cách mạnh dạng. so what is the function function is uh, uh, clarity uh, being clear of the mind, like a, a kind of ruby uh, that of a universal monarch. So that ruby can make the water to be refined, So a brother can drink. In the same way, if we have a faith, our mind becomes pure become clear à? và cái chức năng của tính đây là gì đó là làm cho rõ ràng trong sáng giống như là viên ngọc mani của vua chuyển luân thánh vương vậy nó có thể làm cho nước đục nước có bùn trở nên trong và như vậy có thể uống cũng vậy nếu tâm của chúng ta có cái tính này thì nó sẽ được sáng tỏ nó sẽ được trong sạch And uh, the other another definition is uh, uh, then Beckham then is uh, flying uh, flying into what is the sky, something like a bird, uh, similar to like uh, going into. The simile of that is uh, uh, someone who is brave. dare do go into the water, maybe in the water or in the river. it is dangerous may have a crocodile or other beings. So people don't dare to don't dare to go. So, but uh, the one uh, who is brave, uh, so dare to go into, so remove all dangers, cross the other bank. In the same way, if someone have a faith, uh, so dare to do good deeds. So, like a dana, if you give a you do dana, you may lose your money. So most of people don't dare to do, but one with the faith may dare to do. In the same way, some people are afraid to meditate, and may uh, afraid to practice every step without eating dinner. So, <laughs> but uh, someone with the faith dare to do So other main defectors have to follow uh, the faith. Okay. Và cái khía cạnh thứ hai và chức à, cái chức năng thứ hai của tính đó là nó lao vào, nó nhắm vào giống như con chim cất cánh lao vào không trung hay là một người rất là dũng cảm lao vào dòng nước dòng nước có thể rất là nhiều cái nguy hiểm à, là có nhiều cá sấu nhiều những cái tình ngư khác và người này à, rất là dũng cảm lao xuống nước cầm gơm tiến thẳng vào nước và đuổi xua đuổi hết tất cả những cái à, hiểm nguy đó và dẫn mọi người qua bên sông bên kia an toàn uhm, cũng vậy nếu chúng ta có cái tính này đủ mạnh thì nó sẽ dũng mãnh là làm những cái việc thiện như là cúng dường bố thí ừ, thường thì người ta sẽ không dám cúng dường bố thí vì sợ mất hết tiền nhưng mà cái tính này nếu đủ mạnh thì người ta sẽ không sợ mất cũng vậy đối với việc thực hành thiền hay là đối với việc giữ giới nếu có tính thì người ta sẽ lao vào làm và không sợ những cái hiểm nguy ví dụ như giữ giới không ăn chiều thì người ta cũng sẽ cố gắng làm như vậy tính này nó khiến cho những cái tâm sở đi theo nó một cách mạnh mẽ yes, mình Next one is manifestation. Manifestation is uh, when a meditator thinks what is faith, it will appear in the meditator's mind like a way of showing it is a, a manifestation. So, uh, like a no daddy, uh, no daddy is being clear. Uh, so, if we confuse something Uh, our mind is not clear like daddy. So if we have a faith in the right things, so the mind become clear. À, cái biểu hiện của tính này là gì là khi trong thiền đó, tính này nó sẽ xuất hiện một cách mạnh mẽ nơi tâm của thiền sinh à, đó là biểu hiện của sự không ô nhiễm được trong sạch trong sáng rõ ràng đó là có một đức tin đối với cái đối tượng mà cách đúng đắn đối tượng đúng như vậy à, nếu mà chúng ta muốn kiểm coi mình có cái tính hay không á, thì mình hãy kiểm cái tâm mình coi nó có bị ô nhiễm hay không và nó à, nếu mà nó tin vào tin tưởng vào những điều tốt đẹp những đối tượng đúng thì nó sẽ được trong sáng rõ ràng dạ. sạch khỏi những ô nhiễm yes, so another definition is uh, like uh, like a decision with a faith If someone have a faith, can decide, that is right. So because uh, faith and right things, so the more he go into deep, uh, the more he will believe, he will have confidence. So because of this, uh, can decide. Uh, this is the right concentration. Uh, this is the right cause and effect, or this uh, environment Empowerment, suffering, non-self is a right. In this way, you can decide. Và biểu hiện thứ hai của tính đó là sự kiên định, sự kiên định, sự quyết tâm. Và vì nó càng đi sâu vào đề mục và đối tượng thì nó càng tin chắc về đối tượng đó và càng làm cho tâm sáng tỏ hơn rõ ràng hơn à, như là ở ờ, đây là chính là chánh định đây chính là chánh kiến À, đây chính là khổ vô thường vô ngã vân vân so what is the padattana manifested ah, proximate to cause the cause must have well, uh, ah. so which must have so uh, it is uh, the factors of uh, sodapatti mega what are the factors uh, listening in Dhamma. Number one, listening in Dhamma. So if we listen right Dhamma, uh, so it is the cause of faith. Right Dhamma will show someday together with the causes, together with the reason. So you will have a more faith. Và cái nhân gần của tiếng tính này là gì? Đó là những cái yếu tố mà cũng là dẫn đến cái tâm đạo tu đà hoàng đó là cần phải được nghe những gì đáng được nghe và tin tưởng những đối tượng đáng để đặt niềm tin Another thing is associating with a good person, noble person. So if it can get a noble person, it is better. If uh, not, like a good person, who know cause and effect, who know Dharma. So usually they will do according to Dharma. So we will have a more faith. Và cái nhân thứ hai đó là thân cận với các bậc thiện hữu tri thức và những bậc thiền hữu tri thức là những người mà biết nhân quả và biết về pháp họ sẽ có những biểu hiện những hành động tuân theo luật nhân quả và tuân theo pháp so next one is uh, yoniso manasikara uh, ờ, proper attention, thinking improperly, paying attention properly. So it is also one cause. So all meditation object, meditation practicing is thinking improperly, paying attention properly. It can increase faith. Và cái nhân tiếp theo đó là như lý tác ý là suy nghĩ đặt tâm một cách đúng đắn và tất cả những cái đối tượng thực hành thiền đều là những cái đối tượng mà khiến cho có như lý tác ý này như vậy khi chúng ta thực hành thiền thì chúng ta có như lý tác ý và do vậy nó sẽ phát triển được cái tính tâm mạnh hơn yes. let's say about this body if we think me or mine or my soul this is not proper attention it is not the cause of a faith If we pay attention, this body has a namarupa, mentality and materiality. If we pay attention as an impermanence, suffering, non-self, and the rebellious sevenness. So it is the proper attention. It is the cause of faith. Và nếu chúng ta nghĩ về cái thân thể này hay là cái con người này như là à, tôi đây là của tôi hay là linh hồn bản ngã của tôi thì đây là một cái loại mà không có như lý tác ý là phi như lý tác ý và điều này sẽ không có làm cho phát triển được cái tính này nhưng nếu chúng ta nhìn cái thân thể cái con người này chỉ là à, danh và sắc chân đế là vô thường khổ vô ngã bệnh hoạn vân vân thì đây là như lý tác ý và đây là những nhân để phát sinh cái tính này. Uh, next one is uh, practicing according to Dharma. So some people may practice something, but uh, not not right Dharma because uh, it is not right. So it cannot increase our faith. If we practice right Dharma, If you're practicing right Dharma, um, we will get benefit. So at that time, we will have a more faith, more believing. Because of this, practicing according to right Dharma, um, it is the cause of faith. Và một điểm nữa là chúng ta cần phải thực hành đúng theo pháp thì mới phát triển được tính tâm này, tính quyền này một số người họ có những cái sự thực hành nhưng cái sự thực hành đó nó không đúng theo pháp do vậy không thể phát triển được cái tính quyền này và nếu chúng ta thực hành đúng theo pháp thì nó sẽ phát sinh những cái lợi ích và nhờ những cái lợi ích đó chúng ta càng có đức tin hơn như vậy thực hành đúng theo pháp là những cái nhân gần để phát triển đức tin hay là đức tính tâm so I will conclude again uh, associating novabasa listening in Dhamma, paying attention properly, practicing according to Dhamma. These are called Sotapatti factors, uh, means uh, which can produce uh, Sotapatti Magga or Dubi Sotapanna. Also, these are the causes of faith. Và tôi kết luận lại là những cái nhân gần để khiến phát sinh cái tính quyền này đó chính là thứ nhất là thân cận với bậc thiền hữu tri thức thứ hai là nghe chánh pháp thứ ba là có như lý tác ý thứ tư là thực hành đúng theo pháp và đây cũng là những cái yếu tố khiến cho phát sinh đạo quả tu đà hoàng khiến cho một người có thể chứng đắc được tu đà hoàng đạo như vậy những yếu tố này nó cũng sẽ phát sinh được cái tính tâm tính quyền được mạnh mẽ so Another definition of a proximate cause is uh, Sadia Votu. The basis to be believed. What are the basis to be believed? There are eight, eight factors. Mm. Và một cái định nghĩa khác về cái à, chức năng của tính quyền này là đó là cần phải tin vào những cái nền tảng đáng được tin nó có 8 cái nền tảng à, 8 đối tượng đó là gì number one is bodha uh, so if we practice like a Buddha nosati reflect the real Buddha's quality or if we have a chance to meet a Buddha our faith were increased. Ừ, thứ nhất đó là có đức tin nơi Đức Phật. Nếu chúng ta thực sự thực hành cái thiền niệm ân đức Phật hoặc là chúng ta hiểu về những cái ân đức của ngài hoặc là chúng ta được gặp ngài thì chúng ta sẽ phát triển cái tính tâm đối với Đức Phật. If we believed in Buddha, it is a real faith. It is a faith. If we believed in someone who is not Buddha, not really faith. Nếu chúng ta tin tưởng Đức Phật, có đức tin nơi Đức Phật thì đây là cái đức cái tính thật sự, cái đức tin thật sự. Còn nếu chúng ta tin tưởng những đối tượng khác thì nó không phải là tính thật sự. Next one is a Dhamma. Number two is a Dhamma. Dhamma is a four mega, four phala, and a Nirvana. Another thing is Pariyati, which uh, can produce mega plant Nibbana. So altogether 10. So if, if we believe in the 10 kinds of Dharma, it is the, uh, the cause of a faith. It is the base of a faith. Và cái thứ hai, đối tượng thứ hai là Pháp. Pháp ở đây là gồm có bốn đạo, bốn quả và niết bàn là chín, cộng với một là pháp học vốn là đưa đến đạo và quả Niết Bàn. Như vậy tổng cộng có 10, 10 đối tượng này chính là nền tảng để phát sinh tính tâm. Uh, next one is uh, Sangha, Nobel Sangha, who has uh, improved in Dharma, uh, who has uh, attained Megaphala. So if we believe in the Sangha, So it is a right. Uh, it is a, the base of uh, faith. You can increase your faith. Và đối tượng thứ ba đó chính là tăng bảo. Tăng bảo là chư thánh tăng, những vị đã chứng đắc đạo quả và niết bàn. Các bạn nếu mà chúng ta có niềm tin, có đức tin nơi thánh chúng này thì cái chúng ta sẽ phát triển được cái cái tính quyền này. So uh, à, faith in reality only it is called sada. If we believe in wrong things, it is not called sada. Và cái chữ tín này tiếng Pali có nghĩa là satta và nếu chúng ta tin đúng các cái đối tượng thì mới được gọi là satta. Còn nếu tin những cái đối tượng sai thì không được gọi là satta, không được gọi là tín. So uh, here, uh, Noble Sangha, Noble Bhasan, or Nobel Bhikkhu. Uh, it is a uh, uh, fully, uh, fully Sangha. So you can believe totally, no problem. Hmm. But ordinary Sangha uh, ordinary bhikkhu is uh, limited. <clears throat> they are trying to be uh, to to follow Buddha's teaching. Uh, they are following, but they still having defilement. Và ở đây có những vị tỳ kheo, những chư tăng đã đắc đạo quả và chúng ta có thể đặt niềm tin hay là đức tin tín tâm vào những vị này à, một cách trọn vẹn thì không có vấn đề gì nhưng có những vị còn phàm tăng những vị còn phiền não nhưng mà đang cố gắng đi theo con đường à, thực hành giáo pháp của đức phật để chứng đắc đạo quả thì họ có những cái phiền não Uh, number four is uh, sila samadhi banya. It is also the base of faith. If we believe in Sila or Samadhi and Panya, uh, it is the base of faith. You can believe in it, in, in those. Và thứ tư đó là giới định tệ. Đây là tam vô lậu học do Đức Phật chỉ dạy và đây là những cái nền tảng mà để phát sinh cái tính tâm, tính quyền các bạn quý vị có thể tin tưởng vào ba cái điều này. So number five, believing past uh, five aggregates. So past lives, some people don't believe, but it is a reality. We have a past life, past five aggregates. So if we believe in this way, it is right. try to believe À, thứ năm đó là tin tưởng vào năm uẩn quá khứ tức là có những đời sống trước đây có những đời sống quá khứ và một số người họ không tin cái điều này nhưng mà trên thực tế là nó có đó là sự thật là có những đời sống quá khứ cho nên nếu chúng ta tin vào những điều này là chúng ta đang tin vào sự thật thì nó có thể phát sinh được cái tính quyền so um, Next one is the future aggregates, future lives. If we believe, if we practice, there is a future aggregates, uh, future lives. It is a right, right to believe. Và chúng ta cũng tin vào năm uẩn tương lai và đây là cũng là một cái thực tại và nếu chúng ta tin vào đây thì nó sẽ phát sinh được cái tính quyền Number seven, uh, past and future aggregates, past and future lives. Uh, so both. Some people only believe the past, some only believe future. But they should believe uh, past and future. Thứ bảy đó là tin vào năm uẩn quá khứ và năm uẩn tương lai. Cả hai quá khứ và tương lai bởi sao bởi một số người họ chỉ tin có quá khứ nhưng họ không tin tương lai một số người thì chỉ tin có những kiếp sống tương lai còn không tin vào quá khứ do vậy mà chúng ta cần phải tin cả hai quá khứ và tương lai vì nó đều tồn tại number eight um, connections or dependent originations uh, past to present present to future so as a cause and effect If you believe in this way, it is right, uh, right to be right to believe. Thứ tám đó là cái luật nhân quả, sự liên hệ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai theo một cái quy luật nhất định đó là quy luật nhân quả thì nếu chúng ta tin vào những cái quy luật này thì đây là một cái nền tảng đúng đắn để tin và để phát triển cái đức tin. So if we believe in rightness, it is beneficial, can clear our mind. Do vậy mà nếu chúng ta tin vào những cái thứ, những điều đúng đắn thì nó sẽ đem lại lợi ích và nó làm cho tâm của chúng ta được sáng tỏ. So sada is uh, uh, in addition like a hand to take uh, kusala. Hand is to take a but If we have uh, hands, we may take. Uh, we are able to take a broad bodies In the same way, if one has faith, they can take some deeds, wholesome things. Và sách đa tính được ví như tay ở trong giáo pháp. Khi chúng ta có tay thì chúng ta có thể cầm, nắm và lấy lấy những đồ vật này kia cũng tương tự như vậy khi chúng ta có đức tin có tính ở trong giáo pháp thì chúng ta có thể lấy có thể um, trau dồi tích lũy được những cái thiện nghiệp so another is uh, another definition is uh, that is like a seed uh, can get a fruit mega phala nibbana sorry Bhante. the sada uh, is like a seed if we plant such a seed, so uh, we can get uh, mega fruits, pala fruits, and the nibbana fruits. Và um, tính sách đa cũng được ví như là những hạt giống là hay là hạt giống và nếu chúng ta trồng cái hạt giống này xuống thì chúng ta sẽ có được cái quả đó là đạ, tâm đạo tâm quả và niết bàn so Another thing is uh, Sada Dutiya Puri Satsa. Uh, Sada is a second one of the man. Means that Sada is a company, uh, friend of a being. Và một cái định nghĩa khác về Sada tính tính đó chính là một người bạn đồng hành, một người bạn của chúng sanh. So for the bhikkhus in the teaching mentioned ekaseya. Bhikkhu lives are uh, ekaseya. Ekaseya means uh, sleeping alone. Ở trong cái uh, một cái định nghĩa khác nói về chư tăng thì đời sống của chư tăng thì có ekaseya đó là ngủ một mình. Maybe if you are in retreat, So you also experience sleeping alone. <laughs> Nếu mà quý vị ở trong cái khóa thiền thì cũng quý vị cũng ekasaya ngủ một mình. So ekavada, bhikkhulasha ekavada, eating one meal. So uh, definitions are only eating in the morning, just in the morning is uh, uh, anyway, although you eat many times, uh, it is uh, only one meal và um, đời sống chư tăng và có ekapatan tức là ăn một bữa một bữa ở đây có thể là là ăn trong buổi sáng có thể ăn nhiều lần nhưng mà cũng tính là một bữa bởi vì chỉ có ăn trong vòng buổi sáng mà thôi. So uh, another mentioning is uh, uh, abandoning, relinquishing uh, less or much relatives Some people have a lot of relatives, some are not much. Anyway, relinquish all. Và định nghĩa tiếp theo đó là à, xả bỏ những cái gì thân thuộc, những cái gì à, mà thân như là thân quyến. Một số người thì có rất là nhiều những cái thứ thân thuộc hay là có rất là nhiều thân quyến. Nhưng mà tất cả đều cần phải xả bỏ. Uh, relinquishing less or much properties. À, đó là xả bỏ ừ, ít hoặc là nhiều những cái của cải tài sản. So these are mentioning about the Bhikkhu lives. But if we have a faith, uh, believing uh, Buddha, Dhamma, Sangha, believing in Sila, Samadhi, Banya, we have a, a company. We have a second one và đây là đời sống của một vị tỳ kheo trong giáo pháp của đức phật tức là cái gì cũng à, một hết và xả bỏ nhưng mà nếu chúng ta có đức tin nơi giới định tuệ thì chúng ta à, chúng tôi có cái người bạn đồng hành so although the Vasan is alone uh, if we have a faith we will not be lonely như vậy mặc dù là có một người thôi nhưng mà nếu có đức tin hay tính tâm thì sẽ không bị cô đơn so the next one is uh, the Alavaka demon asked the Buddha came to Dawai Damburisasa sit Purisasa sita. Uh, what is uh, Uh, superior properties of the man. So the Buddha said, Sadita Vaita Purisasa Siddha. Sada is a good, good property of the man, superior property of the man. Và ở ừ. chuyện à, dạ Soa Awalaka khi mà đặt câu hỏi cho Đức Phật thì có hỏi rằng của cải hay là tài sản cao quý nhất của một người là gì thì Đức Phật nói à, tính tâm hay là sách đà chính là tài sản cao quý nhất của một người. So if we have a property, we can get any gains if we have money. In the same way, if we have a faith, we can get achievement or accomplishment of a human life, Deva life and the Brahma life. Nếu chúng ta có nhiều tiền bạc của cải thì chúng ta sẽ có nhiều cái thành tựu ở trong đời sống. Cũng tương tự như vậy nếu chúng ta có sát đà, có tính tâm thì chúng ta sẽ được đạt được những cái thành tựu ở trong giáo pháp như là um, cõi trời, cõi người, cõi phạm thiên if we have money, we can get any kind of gems, jewelries. In the same way, if we have a faith, we will have uh, uh, jewelries, uh, enlightenment factors, bodhipakya dharma. Và tương tự như nếu chúng ta có tiền thì chúng ta sẽ có được nhiều cái viên ngọc quý hay đồ trang sức thì nếu chúng ta có tính trong giáo pháp thì chúng ta sẽ có được những cái viên ngọc quý ở trong giáo pháp như là thất giác chi và những cái chi phần hướng đến giác ngộ. So, even we have money, uh, we can solve uh, being poor. We will not be poor. So, in the same way, if we have a faith, uh, we are not poor in quality. Và khi chúng ta có nhiều tiền thì chúng ta giải quyết được cái vấn đề nghèo đói của cái kiếp sống và tương tự như vậy nếu chúng ta có tính tâm thì chúng ta sẽ không bị nghèo nàn về phẩm chất. So if we have money, many people will love you because you can give, you can help other people. In the same way, if one have a, a lot of faith by practicing in Dharma. So uh, everyone will respect in every way. So like uh, some kind of teachers, CROs, you may see they have increased their faith by practicing right Dharma. So because of this, everywhere they go, people respect, people love, và nếu mà à, mọi người có nhiều tiền bạc của cải thì sẽ được những người khác yêu mến bởi vì à, mình có tiền cho nên mình giúp được những người khác à, do vậy mà người ta yêu quý à, tương tự như vậy nếu một người có tính tâm và thực hành chánh pháp à, thì sẽ được yêu mến được kính trọng ở khắp mọi nơi à, chúng ta có thể thấy một số các cái bậc thầy những vị Sayadaw khi mà họ thực hành giáo pháp một cách chân chính thì họ đi đến đâu họ cũng được cung kính được yêu mến because of this sada is the best property of the man bởi vậy cho nên tính sada chính là cái tài sản cao quý nhất của một con người so It is uh, uh, explaining about the sadha, faith. Now we will learn how to increase our faith. Và đây là những cái định nghĩa về tính. Bây giờ chúng ta sẽ học làm thế nào để phát triển cái tính này. Uh, some concepts we have set, but uh, we still have uh, some other things. <clears throat> chúng ta đã bàn về một số cái yếu tố để có thể phát triển cái tính tâm này như là nhân gần nhưng mà vẫn còn một số nữa chúng ta sẽ học tiếp theo đây. So number one, reflect or practice in the qualities of a Buddha, qualities of Dharma, qualities of Sangha. If so, we can increase our faith. Và thế điều thứ nhất đó là một người nên đặt cái niềm tin vào vào đối tượng đúng đắn đó chính là đức phật đức pháp đức tăng bằng cách đặt niềm tin như vậy người ấy sẽ được phát triển cái tính tâm này so because they are real Buddha, real Dhamma, real Sangha. If so, the more we reflect, the more we practice on that. So we will have a more belief because they are right, right things, right persons. À, bởi vì đó chính là Đức Phật thật, Đức Pháp thật và Đức Tăng thật hay là chánh chân chánh à, và trên, do vậy mà chúng ta càng đặt niềm tin vào chúng ta càng thực hành thì chúng ta càng có lợi ích và như vậy càng phát triển cái đức tin bởi vì đó là thật. Uh, I want to say one story thầy <laughs> muốn kể một câu chuyện so uh, à, there is a one bhikkhu staying in the village monastery có một vị tỳ kheo vị này cư ngụ ở trong một cái ngôi thiền viện ở trong làng so one devotee man his mother passed away người một người Phật tử nam thì mẹ của anh ấy mất đi. So because of passing away, the man is crying. Bởi vì mẹ mất cho nên anh ấy khóc. So come to the monastery, uh, come to the band day, uh, crying like à. every À, và người này ngày nào cũng đến chùa để khóc với lại cái vị sư đó so uh, day after day he is crying so Bande not happy by seeing him because of this uh, uh, Bande taught the Dhamma oh sabbe sankhara oh are impermanent sabbe dukkha oh are suffering sabbe dhamma oh are uh, non-self. Why you are crying so much? You should not cry like that. Bởi vì ngày nào cũng thấy anh này đến khóc cho nên uh, vị sư không có vui, uh, không có vui và mới nói với anh là uh, ô tất cả mọi thứ đều là vô thường, tất cả mọi thứ đều là khổ, tất cả mọi thứ đều vô ngã. Uh, tại sao con khóc nhiều như vậy? So believing in the teaching in the Dharma, so the man uh, stopped his crying. Và do tin tưởng vào cái lời dạy trên như thế cho nên uh, cái anh chàng này mới ngưng khóc. So after some times later Vande's mother passed away. Và sau một thời gian thì mẹ của vị tỳ kheo, mẹ của vị sư mất đi. Manu isn't the same. He also crying. <laughs> Và ngài cũng giống như cái anh Phật tử đó, ngài cũng khóc. So maybe a few days. So the man, yeah. So the man is disappointed. Why am crying? So he told the Bande, và khi mà nhìn thấy bàn tê khóc như vậy thì cái anh phật tử mới hỏi mới, mới cảm thấy thất vọng hỏi à, bàn tê lại sao lại khóc so because of you teaching I'm already stopped why you are you are crying bởi vì hmm. cái lời dạy của ngài mà con đã ngưng khóc nhưng mà tại sao bây giờ là ngài lại khóc at that time one is said it is a, your mother's sankara This is a Maimada's Sankara. It is a different. Ngài mới trả lời à, là cái uh, Sankara tức là các hành. Các hành là vô thường, là vô là khổ là vô ngã đó khi mà ngài dạy cho anh chàng đó, đó thì đó là các hành của mẹ của con à, còn các hành của mẹ ta nó khác cho nên ta khóc <laughs> So I want to say this is a ordinary people's faith Ordinary people's understanding is limited. Và tôi muốn nói ở đây đó là cái tính của cái người phàm phu nó còn còn có giới hạn như vậy đó. So if we believe as a sankara, uh, so it is a good, it is a right. Once we believe in this way, problem Uh, problems uh, ceased. Um, khi chúng ta tin tưởng về các cái hành là khổ là vô thường vô ngã thì tin tưởng như thế hiểu biết như thế là nó là đúng là tốt đẹp là đúng đắn và chúng ta có thể giải quyết rất nhiều những cái vấn đề so but the ordinary people uh, their faith their wisdom is limited So you may need to know. Nhưng mà đối với người phàm phu á, thì cái tính này và cái tuệ này nó có cái sự giới hạn cho nên các bạn cần phải biết điều này. But in Nugapassans, the more you believe, uh, the more you approach, the more you will believe. Nhưng mà đối với các bậc thánh á, thì khi các bạn càng tiếp cận bao nhiêu thì các bạn càng tin tưởng bấy nhiêu. Their view is never change. Uh, you are mother's uh, sankara or my mother's sankara. They were not changed. Nhưng bởi vì các cái tri, tri kiến của các ngài nó không có thay đổi. Mẹ của các bạn hay là mẹ của vị sư dạ. đều giống nhau, đó đều là các hành. So, yeah, because of this, uh, qualities of a real sangha. If we practice, uh, it can increase our faith. Bởi vậy đây là cái sự khác nhau của cái phẩm chất của một của của đức tăng thật sự đức tăng tức là những vị thánh tăng bởi vậy chúng ta càng thực hành hay càng tiếp cận các ngài bao nhiêu thì cũng càng phát sanh đức tin bấy nhiêu Number four, three trainings, Sila, Samadhi, Panya. If we believe in Sila, Samadhi, Panya, the faith will be more and more increased. Và đối tượng thứ tư để đặt cái tính lên đó chính là giới định tuệ. Chúng ta càng tin tưởng, càng thực hành giới định tuệ này bao nhiêu thì cái tính của chúng ta càng được phát triển bấy nhiêu. Number five, dependent origination connecting cause and effect. So by practicing vipassana, when we can connect cause and effect, our faith will increase more because they are reality. Và thứ năm đó là luật nhân quả, đó là sự liên kết, sự liên hệ giữa nhân và quả. Khi chúng ta thực hành thiền vipassana khi chúng ta có thể nối kết các cái nhân và quả với nhau thì lúc đó cái tính của chúng ta nó càng được phát triển mạnh mẽ hơn bởi vì chúng ta thấy được những cái sự thật So number six, the five aggregates of the past. Seven, the five aggregates of the future. Eight, the five aggregates of the past and future together. Và đối tượng thứ sáu thứ bảy thứ tám đó là năm thủ ẩn của quá khứ năm ẩn của tương lai và năm ẩn của quá khứ và cả tương lai so if we practice as a five aggregates even in past present future so we will have a more faith we will have a more benefits in vipassana practice uh, we have to practice, let's say, this body, uh, materiality as a materiality, feeling as a feeling, perception as a perception, the other affect us. formation as a formation, consciousness as a consciousness, no me, no mind, no mind soul. In the same way past, in the same way future. we have to practice. If so, we will have a more faith. Và ừ, khi chúng ta thực hành năm cái thủ ẩn này ở phân tích ở quá khứ, ở tương lai thì chúng ta sẽ càng thấy rõ hơn và càng phát triển được cái tính này một cách mạnh mẽ hơn, nhất là trong thiền quán Vipassana. À, hãy à, nói về cái cơ thể này hay là cái thân thể này Ừ, con người này đó sắc là chúng ta biết rõ đó là sắc thọ là thọ tưởng là tưởng à, tưởng ẩn là tưởng ẩn hành là hành là các cái tâm và tâm sở à, xin lỗi các tâm sở và thức là thức thì chúng ta sẽ thấy à, cả quá khứ cả hiện tại cả tương lai đúng như nó là như vậy và đó không có cái gì là ta không có cái gì là của ta và không có cái gì là linh hồn của ta và càng thấy như vậy thì chúng ta càng có đức tin đúng đắn So next one, one, one should listen to, do the good dharma and so forth. Uh, we have said listening good dharma, associating good person, uh, proper attention, practicing according to Dharma. Và cái yếu tố tiếp theo để phát triển tính tâm đó chính là chúng ta nên um, lắng nghe và cái những cái chánh pháp, những cái bài pháp tốt và những thứ tương tự như thế. Như là chúng okay. ta. Okay. So during meditation, when your mind is balanced, when you are in right, right practice. So although it is right, if you don't believe, it is right. So no energy, no faith. Because of this, you should learn what is the right to practice, how to pay attention. After that, you should believe what you are doing, what you are practicing. Và tính này liên hệ trong việc hành thiền như thế nào? Đó là khi mà các cái căn của bạn được cân bằng, tâm của bạn được cân bằng và bạn thực hành đúng. Và mặc dù bạn đang thực hành đúng như vậy nhưng mà bạn không tin về điều đó. Và do bạn không có tin, tức là tính này yếu thì bạn sẽ không có năng lượng, bạn sẽ không có tinh tấn. Do vậy mà để ừ, tin rằng là mình đang thực hành đúng thì bạn nên học à, biết cái gì là đúng và khi mà đối chiếu được là là, là mình đang hành đúng rồi thì mình càng phải có niềm tin tin tưởng cái việc thực hành của mình và mình cứ thế tiếp tục So some people, for example, after practicing a few times, the breath becomes subtle. So they are knowing subtle breath, but uh, they don't believe in that. They want to know clearly, closely. So, because of not believing in the right things, that breath. So the mind don't want to stay there or cannot stay longer time. So the mind go away. If I have a faith in the right things, subtle breath, so although it is a subtle, because of faith, uh, the person can stay longer time. It will be more and more obvious because of energy, not because of object. và ở trong thiền hơi thở như là liên hệ đến tính này như sau đó là một số người khi hành một thời gian rồi thì cái hơi thở của họ trở nên vi tế và do hơi thở vi tế như vậy họ lại không tin và họ lại muốn biết rõ hơn cái hơi thở làm cho hơi thở trở nên thô ra và um, do không tin nơi hơi thở vi tế là mình đang thực hành đúng cho nên cái tâm không muốn ở trên hơi thở vi tế đó và do vậy nó đi lang tan thang nó phóng tâm như vậy chúng ta cần phải học để hiểu rằng hơi thở vi tế là một cái giai đoạn đúng đắn và chúng ta có một cái sự tin tưởng chắc chắn như vậy và chúng ta càng ở trên cái hơi thở y tế đó càng lâu thì nó càng rõ ra nó rõ ra không phải là bởi vì cái đối tượng hơi thở nó rõ ra mà bởi vì cái sự à, thực hành của chúng ta nó được ừ, duy trì được ừ, ừ, kéo dài và nó có cái cái năng lượng cho nên chúng ta thấy được cái hơi thở vi tế này In the same way, even in breathing, if we believe this is a good deed, Uh, this is the good things. If so, our mind can stay, can practice. The mind is clear. Cũng như vậy, nếu mà chúng ta tin rằng uh, cái việc mà an trú trên hơi thở là một cái thiện nghiệp, là một cái hành động, một cái sự thực hành rất là tốt và bằng cách tin tưởng như vậy chúng ta có thể thực hành an trú trên hơi thở lâu hơn. So pet you may know. pet may know, uh, may not know. But uh, anyway, if we believe in right things, although we know or not knowing, so we will have a benefit. Uh, you know, really beneficial or not is wisdom gates. Program and knowing in breath. So knowing in breath is uh, like may not be clear like good deed or bad deed. So normally, but uh, we can think with wisdom. So if uh, we know just one or two breath, it may not be clear. If we try to know like uh, five minutes continuously, at that time we have a benefit, we have a result. So because of this, it is a good deed. cái tính này khi chúng ta biết rõ hay không biết rõ hơi thở nhưng mà chúng ta cứ tin rằng là mình đang thực hành đúng thì dù sao nó cũng sẽ đem lại lợi ích cái việc biết rõ thì nó là bằng tuệ nó là nhiệm vụ của tuệ cho nên à, nếu mà chúng ta biết rõ một hai hơi thở là bằng tuệ sau đó chúng ta không biết rõ nữa nhưng mà chúng ta tin rằng chúng ta đang hành thiền thực hành đúng và đó là dùng tính và do có tính hỗ trợ cho nên nhờ vậy chúng nên từ từ chúng ta sẽ biết rõ những cái hơi thở phía sau nữa. In the same way, like a sila. So if we believe in a sila, uh, we have energy to practice a sila. Cũng vậy, đối với giới hạnh, nếu chúng ta tin, uh, có niềm tin đối với giới hạnh thì chúng ta sẽ có sự tin tấn để thực hành giới hạnh. So because of it is the right things, so we will have a, some result after practicing sometimes, like a no regret, no faulty, not to be accused by own self, not to be accused by others. So no need to worry about the future life, although it is not sure in the ordinary knowledge. So Because of this, uh, those people normally, the minds are strong and uh, happy. So because of those benefits, we have a more, more faith. Và bởi vì đây là những điều thực hành à, đúng đắn cho nên khi chúng ta tin vào nó thì sẽ có những lợi ích ví dụ như chúng ta thực hành giới thì À, thực hành một thời gian thì chúng ta sẽ thấy những cái lợi ích như là chúng ta không bị những cái hối hận những lỗi lầm không bị người khác chê trách không bị bản thân mình tự dằn vặt mình không bị mắng bị la vân vân như vậy cái tính tâm được mạnh mẽ hơn và được an vui hơn như vậy mà những cái lợi ích này nó càng khiến cho cái tính tâm được tăng trưởng But if we believe in wrong It is not called sada. It is not beneficial. Nhưng nếu chúng ta tin vào những cái thứ không đúng đắn thì nó không được gọi là sada và nó không đem đến những lợi ích. So it is called in Vidama term, Mecha Dimauka, wrong decision. Và ở trong Abhidhamma thì cái từ này được gọi là Micha Dimokha, tức là ta tính Okay, these are about the faith. How to increase it. So we should stop. Và đây là những cái điều liên quan đến tính quyền thì chúng ta nên dừng ở đây. This Monday, may we go to the interview section. Okay. The first question from Thịnh Lê. Dear Bande, recently in the past two days, when I sat for almost an hour, I was shaking to the back. I continued to sit and observe the breath, and about 10 minutes later, I was still shaking back. So I stopped my meditation and got up. I want to ask when that happens, should I continue to sit or get up? And how do I handle this, uh, that situation? Thank you, Bante. So, like a children, you know, if uh, we stay quietly, so maybe blood circulation is not good. So usually children, they know. Because of this, when they teach, uh, them, they shake a body and they recite some there. So because of sitting a long time, uh, your mind want to shake, uh, want to shake body, body also want to shake. Your mind also want to allow. By thinking, if I don't shake uh, something, body may block or like that. If you have a, a such mind, so meditating in time quite powerful. Body will shake like automatically but not automatically. So because I can shake a noun or I can still. So just you tell occasionally yourself during meditation, I don't want to shake. I don't want to shake. So if so, will be okay. À, như trẻ con á, mình sẽ thấy rằng khi mà nó ngồi yên á, thì bởi vì ngồi yên một thời gian lâu thì cái tuần hoàn máu huyết nó không được lưu thông á, thì trẻ con nó biểu hiện rất là rõ nó sẽ rung lắc người nó sẽ cử động này kia rồi nó nó nói năng này, này kia đó để để cho nó đã thông khí huyết thì cũng vậy khi cái tâm và thân của mình ngồi lâu á, mà nó còn yếu á, thì nó sẽ có cái xu hướng là muốn rung lắc ừ. và mình nghĩ rằng là mình bị một cách uh, auto auto tức là tự động nhưng mà thực sự là nó không có tự động nhưng mà nó rất là vi tế tức là khi cái thân muốn cử động và cái tâm mình cho phép là nó cử động một cách rất là nhỏ nhiệm thôi thì nó sẽ cử động theo do vậy mà nếu mà um, mình thấy rằng cái thân của mình À, có thể là đau nhất hay bị tắc nghẽn gì đó và có xu hướng muốn rung lắc hay là ngã thì đó thì mình thỉnh thoảng nên nhắc với cái tâm là tôi không muốn lắc mà tôi không muốn lắc hay là bị giật mình hay gì đó mà tôi muốn ngồi yên tôi muốn ngồi yên thì mình bảo nó như vậy thì nó sẽ ngồi yên bởi vì cái tâm khi hành thiền nó rất là có nhiều mãnh lực uh, dear Bante I just have been practicing sati for three weeks I used to practice another technique called human energy or called prana energy. When I practice anapanasati, I saw the golden light cover my face and glowing. At that time, I was afraid and I stopped meditation because I was afraid of. Uh, it was the illusion. Can Bante please explain for me? Thank you, Bante. So if we have a concentration, uh, any concentration, light may appear around the body as usual. So, but uh, if we cannot practice properly, it will not happen properly or powerfully. So because of this, uh, we have to follow system. Uh, for the Anapana, you should only practice here in front of nose, not go into the inside, not aware of that. So you should stay the perception of breathing, perception of air all the time. You should ignore those lights. À, nếu chúng ta có chút đỉnh định tâm nào đó ở ờ, những cái đề mục nào đó thì nó cũng có ánh sáng xuất hiện à, xung quanh thân nhưng nếu chúng ta thực hành không có đúng đắn không có gọi là hệ thống á, thì cái ánh sáng này nó sẽ không xuất hiện một cách đầy đủ thì đối với thiền niệm hơi thở để thực hành từng bước đúng đắn thì à, cô nên quan sát tập trung ở khu vực lỗ mũi nơi hơi thở đi ra đi vào trước cánh mũi về trên môi trên mà không đi vào sâu bên trong không ra ngoài và an trú hay biết hơi thở liên tục ở đó và nếu mà có ánh sáng xuất hiện thì cũng mặc kệ nó It's finished man đấy. Okay, finished. Dear Venerable Sir, for lay meditators like us, every day having to think a lot about life, business, husband and children, like a glass of water having dirty scent that is stirred up every day. My meditation practice in the time being, I think is just enough to make the glass of water no more cloudy, but not enough to clear the dirt of the water. I feel like I only can maintain the mind from not getting worse, but still not enough for uh, to purify my mind and not much improvement or progress. So how can we as lay people make more progress in our everyday practice? Can Bante please guide me? Thank you, Bante. So maybe come to here um, practice <laughs> only meditation. nghe <laughs> nói có thể là đi tới ờ, đây để mà thực hành thiền liên tục. So if not, uh, uh, so now you can clear something. You may do regularly in this way. Uh, later may improve. <laughs> Nếu mà không đi thể đi đến thiền viện được thì uh, cô cũng nên sắp xếp một vài thứ và có thể thực hành một cách đều đặn và thường xuyên hơn thì sau này nó sẽ tiến bộ phát triển that's all bạn đi ok that's all à, ngài trả lời xong rồi rồi tiếp theo dear Bante for former meditators who have mastered Bao's meditation tradition see in light is quite common. So for new yogis like me, I wonder if listening a lot about light will lead to the imagination of light and how to recognize the real light from the concentration and illusions. May Bante kindly guide us. Thank you, Bante. So because of this, only very attention and the bread here. Well, as long as you know here with the perception of breath, if there is a light, okay, let it be, it is the right. If no light, because I'm not having enough concentration, so anyway, you are in right practice. So, so we no need to think much. This is imagination or no imagination. We are thinking, because we are thinking about the breath. So, like uh, where and when we have concentrative mind, actually before light, uh, the mind usually very concentrated on the breath. After uh, such a concentration only, we have a light. But later on, you may have uh, light easily. It is because of uh, past practice. Like a driving car, in the beginning, you have to drive uh, very carefully. Uh, so spend very carefully. But after being clever, with a little attention, you can drive. In the same way, typing computer, so in the beginning, you need to type very carefully. Cannot speak with others uh, when you are typing. So, but after practicing, sometimes because of being clever, so by speaking also you may you may be able to type rightly. So not because of imagination, it is because of practice, because of being clever. Um, bạn chỉ cần quan sát cái hơi thở như là một khái niệm ở ngay chỗ cánh mũi và trên môi trên và thực hành như thế là đúng đắn và nếu mà có định tâm thì ánh sáng nó sẽ xuất hiện và nếu mà không có ánh sáng xuất hiện thì chỉ ăn trú trên hơi thở bởi vì đề mục của chúng ta là niệm hơi thở và như vậy chúng ta đang thực hành đúng đắn bạn không cần phải nghĩ rằng ô đây là tưởng tượng hay là đây là không tưởng tượng à, mình chỉ cần thực hành đúng cái đề mục của mình thôi và thông thường á, nếu mà có định thì nó sẽ xuất hiện những cái dấu hiệu trước cái ánh sáng như là khói vân vân còn nếu mà có ánh sáng thì mình chấp nhận đó là ánh sáng và mình nên tin tưởng rằng đó là cái dấu hiệu của định tâm ở một số người khi người ta thực hành thì người ta dễ dàng có ánh sáng thì đây là do bởi cái quá khứ người ta đã thực hành nhiều rồi cũng giống như lái xe vậy khi mà bạn mới học lái xe thì bạn sẽ rất là chậm rãi cẩn trọng và cũng hơi gồng lên hoặc là hơi hơi khó khăn nhìn đây nhìn kia phải phải rất là cẩn thận nhưng mà khi mà bạn đã lái một cách thuần thục rồi thì bạn có thể chạy băng băng trên đường mà rất là dễ dàng đối với bạn cũng vậy đối với việc học đánh máy khi mình mới học thì mình phải gõ từng chữ mổ từng cái phím một nhưng mà khi làm quen rồi thì mình sẽ đánh rất là là nhanh và nhẹ nhàng cũng vậy khi mà một người thực hành nhiều và à, thuần thục rồi thì đối với họ cái việc xuất hiện ánh sáng rất là nhanh đó không phải là do tưởng tượng mà mà đó là do thực hành thuần thục và có cái sự thông suốt ở trên cái phương pháp another question Dear Bante, all methods, also Buddha methods, have many steps to practice systematically in which including the attainments, jhanas, and etc., which is not easy for many people to attain those states. So during meditating, yogis can easily either expecting the results or getting depressed, disappointed to their practice if not attained. Yogi may feel like being failed on of their med their meditation and get frustrated. Meanwhile, meditating itself is a good deed and can bring many good things into life. So how to avoid this common attitude and emotion during practicing Grateful to one day? Uh, so generally thinking is uh, So if we don't want to do something, uh, so also we should not want to get the, the result. So if you want to get the, the result or something, uh, you must be brave. So must be brave means must do the reason. So viriya effort. Viriya we call in Pali. So viranakama. Effort, viriya means the brave ones job. So if someone is brave, we were due to get it. So it is called the effect. Okay, later. Yes, Diana. Và theo cái lẽ thông thường á, thì nếu chúng ta không muốn làm gì đó thì có nghĩa là chúng ta không muốn cái kết quả đó. Như vậy nếu chúng ta muốn cái kết quả nào đó thì chúng ta phải can đảm, phải tinh tấn nỗ lực để làm để có được kết quả như vậy cái chữ viriya là tinh tấn nỗ lực tiếng Pali có nghĩa rằng đó là cái công việc của một người can đảm một người dũng cảm ừ. người nào mà có can đảm dũng cảm để làm một cái việc gì đó thì người đó đang sử dụng cái tinh tấn So, but in the beginning, for most of people, so like, like uh, choosing ways, uh, like uh, doing some other jobs, and meditating. So if they are in between, uh, usually may have uh, those kind of mind. It is a usual. If you went back, it is uh, what disappeared. Or if you go onwards uh, after decision, also it will disappear. Go back, go forth. What that means uh, like, uh, oh, I was not married yet. I only do hourly jobs. So mm. like that. Or some people, oh, only I will marry dead, something like that. After decision, uh, may not have those mind. Yes. Or a lot of times that you may have. Yes, và thời gian đầu à, hầu hết đối với mọi người khi mà họ mới hành thiền á, thì họ thường hay dính dáng tới những cái công việc khác do vậy mà những cái tâm này nó có cái um, um nó có điều kiện cho nó sinh khởi và do vậy nếu mà à, nếu mà họ lùi họ như là thối lùi á thì thì nó càng sinh khởi và nếu mà họ tiến thẳng về trước có nghĩa rằng sau khi đã quyết định rằng là mình có muốn thực hành hay không muốn có kết quả hay không thì sau khi quyết định như vậy thì những cái tâm này nó sẽ không còn cơ hội xảy ra So some people by practicing in this way uh, they get some results so other time they have a more faith more energy so they will continue và một số người bằng cách thực hành như thế cho nên họ đã phát triển được cái à, tính tâm À, tính quyền mạnh và cái tinh tấn của họ nó cũng mạnh hơn. So if you have an endorser situation, so you may think uh, this is a good deed. So surely have some improvement. Although it is a, uh, not obvious result you have. Anyway, some results uh, you are having nếu mà bạn đang trong những cái hoàn cảnh này trong những cái trạng thái này thì bạn nên uh, à, quan sát là ồ đây là đây là thiện nghiệp tức là thực hành thiền đây là một thiện nghiệp và nó sẽ có lợi ích mang lại những cái lợi ích mặc dù cái lợi ích nó hiện nay hiện nay chưa có rõ lắm nhưng mà chắc chắn là có For example, although you cannot pay attention the breath continuously, at least you can cut off some other thoughts, which is bad. So uh, if you don't practice, only may, you may think about the money or working, uh, something like that. Those uh, can cause problems if uh, continuously happening, not cutting. So at least uh, uh, you uh, cut those thoughts. If so, from then your mind can be clear. Và nếu mà uh, bạn thực hành niệm hơi thở cho dù nó không được liên tục ở trên hơi thở chẳng hạn nhưng mà ít nhất nó cũng cắt được một số cái phóng tâm, một số cái suy nghĩ miên man mà bất thiện uh, và um, nếu mà mà nếu mà không thực hành thì những cái suy nghĩ đó nó sẽ được tiếp tục nó được phát triển ví dụ như suy nghĩ nhiều về công việc về tiền bạc vân vân so like washing our hair so yeah, your hair so or uh, you may wash your hair once a week or I don't know. <laughs> so it is, uh, yeah, well, daddy again, well, clear and daddy. Uh, uh, anyway, you, you can go on. So if you you don't do any washing, uh, so will be very messy. In the same way for the mind or the lay people, uh, like in the Upastra day, you need to take a precepts and some meditation you may do. So uh, something uh, cleaning your mind. So you may be able to walk uh, you may be able to do your work uh, properly because of clear mind. So by thinking such a result, uh, you should not have such frustration or fear. Mm. So you should enjoy your good deeds. Và cũng tương tự như vậy, đối với người cư sĩ thì cần phải gọi đầu à, có thể một tuần một lần đúng không thì tôi cũng không biết gọi bao, mấy bạn gọi bao lâu một lần nhưng mà gọi rồi thì sau này nó cũng sẽ bị dơ lại rồi cũng phải gọi lại tức là mình cách nào đó cũng phải gọi đầu ừ, chứ nếu mà nghĩ rằng nó dơ lại nhưng mà không gọi luôn thì nó sẽ rất là dơ và cũng vậy đối với người cư sĩ ừ, cái tâm của mình cũng cần được ừ tắm gội sạch sẽ ít nhất là vào ngày Uposatha ngày giới thì cần phải giữ giới phải sinh giới hoặc là hành à, và hành thiền ở một mức độ nào đó để làm cho cái tâm của mình được trong sạch được trong sáng à, và nhờ cái tâm được thanh tịnh chút ít đó thì cái công việc cái sự làm việc của mình nó cũng được thông suốt hơn bằng cách quán chiếu như vậy thì bạn sẽ ừ, thấy quý giá cái việc thực hành của mình mà không bị chán nản hay thất vọng câu hỏi của uh, cư sĩ nữ Dhamma Bhattipada Venerable sir, when having chance listen to the Dhamma and interview to you, my mind was very happy and excited to practice. I have meditated for 10 days non-stop, two times a day, for uh, to five hour each time, the mind seems to be firmly attached to the touching points between the breath and the nostrils. A dim light appears at that point. The breath melts with light, but it didn't last long. After 10 to 15 minutes, I was distracted again. Thoughts arose, and I sat counting my breath again. Just like that, the light appeared again. Venerable sir, what should I do so that I don't get dis distracted? Although I could sit for longer than five to six hours, my mind was very depressed, so I got up. I would like to thank you, wishing you good health. Okay, so you should practice the breath on the and point. Not touching point, uh, practicing the breath or air on the and point here. So Later, when the breath and light unify, when it is quite stable, so you should sit on the light. Here, the light on the datum point. No, no datum point to practice. Ừ, bạn nên thực hành thiền như sau, đó là tập trung trên hơi thở ở điểm xúc chạm, chứ không phải là tập trung trên điểm xúc chạm. Tức là tập trung quan sát cái hơi thở ở tại điểm xúc chạm và sau một thời gian thì cái ánh sáng có thể xuất hiện và khi cái ánh sáng này nó khá là ổn định rồi thì bạn chuyển qua quan sát cái ánh sáng đó tại điểm xúc chạm chứ không phải là quan sát điểm xúc chạm. Yes, so also you need to balance your mind. Và bạn cũng cần cân bằng. Sometimes You may think it is so active or so calm. Usually, uh, you may need to practice calmly. So you may need to tell yourself, especially when you are so active. So, so I will practice peacefully. I will practice peacefully. So, yeah, you need to practice or uh, you need to try Also, you need to be comfortable. You need to be peaceful. Little bit more peaceful is better. Và bạn cũng nên cân bằng cái tâm của mình thỉnh thoảng mà khi tâm bạn quá năng động hoặc quá thụ động thì có thể nhắc cái tâm đặc biệt là lúc mà nó quá năng động á là nhắc cái tâm là ờ, tôi sẽ thực hành một cách an bình nó sẽ thực hành một cách thanh thản sẽ thực hành một cách thoải mái và khi mà bạn thực hành với cái tâm thoải mái và an bình thì cái kết quả nó sẽ tốt hơn We are trying to learn basic Buddha Dharma in a book taught by Sarah Usilananda uh, Burmese. Sarah teach that after a bodhisattva has been prophesied to be a Sama Sambuddha, He will not reborn in a certain types of beings, such as not being reborn in Avicii hell, not being reborn in Brahma realm, without my asanya, satta, not being born as an animal smaller than a quail, etc., and not being born as a Dewa Mara. But in another document, um, Buddha Vamsa and Anagata Vamsa. It is recorded that Gautama Buddha talked about 10 fully enlightened Buddhas in the future. One of those Buddhas is Dhammasami, and he is currently Dewamara, meant he would become a Samasambuddha in the future. As prophecies by our Gautama Buddha. Thus, the documents are contradictory, um, but they mm, let us ask if the Bodhisattva is able to be a Devamara after getting the definite prophecy and during his fulfilling Paramita time or not. and which documents are reliable on this matter? Thank you, Bande. So if uh, that one is Mara currently or like the Mara who are disturbing our Buddha. So normally it may not be. According, because of this uh, reason, uh, by reading this, I, I didn't check uh, the book because you also not mentioned the, the page numbers. So because uh, the, the Mara who is disturbing our Buddha, yes. so no mean he is a Bodhisattva. Yes. So seem to be uh, positive one is uh, like correct. Yes. Mm. Mm -hmm. nghe nói nếu mà cái cái ông ma vương mà trong cái đời này nè trong cái giáo pháp của đức phật Gautama mà ổng là cái người mà đã um, kiểu như um, phá đức phật á à, khi mà ngày ngày hành đạo á thì thì cái vị này á không có phải là sẽ trở thành đức phật chánh đẳng chánh giác không không được thọ ký là đức phật chánh dẫn chánh giác đâu và như vậy thì à, thầy cũng chưa có coi cái các cái tài liệu này ở cái trang cố định nhưng mà à, có lẽ là cái tài liệu đầu thì đúng hơn tức là một vị bồ tát chánh đẳng chánh giác thì không có phải là mara tức là cái ông mara mà đã phá giáo pháp của đức phật vị ấy không phải là một vị bồ tát chánh đẳng giác Yeah, thank you, Bhante. Mm uh, -hmm. there are new questions. Do Bante have enough time or let the later talks? Dear Bante, I said for one to one and half hour. The bread was there continuously without wandering thoughts about 15 minutes. There was the light from inside. I ignore it. Then it were brighter, my face. My mind is calm and cool. My mind is less willing to talk and listen to other people's gossips. It can make me very tired. I hope you teach me more. Thank you, one day. So you should continue on the breath. So when the light appear, when the light and breath unify, so when the light is stable, at that time only you should sit. This mm-hmm. is a, a when the breath is subtle, very subtle, like uh, nearly disappeared in, in your mind. So you should sit on the light. This is for the practice. Yeah, if you have a uh, concentration, especially newly concentrated uh, you may not afraid the noise. It is usual. So if you have a quiet place, it would be very good. If you not have, uh, no choice, have to uh, have to experience slowly. But it is very noisy, may not be good to practice. mọi người coi câu hỏi ở trên cái cửa sổ trò chuyện á, những câu hỏi mới được đặt á, thì câu hỏi của Aya Nigirawa ha, thì ngài trả lời như sau um, thì à, bạn nên tiếp tục an trú trên cái hơi thở và cái hơi thở vi tế à, cho đến khi mà nó xuất hiện ánh sáng và ánh sáng này nó khá ổn định thì nên chuyển qua ánh sáng và à, thường á, thì à, cái tâm của mình khi có một chút định rồi ở cái giai đoạn đầu này thì nó có cái xu hướng là không có chấp nhận những cái tiếng động hay là những cái cái vọng động ở bên ngoài à, thì nếu mà có thể tìm được cái chỗ nào mà yên tĩnh thì tốt nếu không có cái sự lựa chọn nào khác thì cũng đành phải chấp nhận và ừ, ừ, cũng kham nhẫn và ừ, và chấp nhận rằng cái tiến trình của mình nó sẽ chậm hơn một chút so that's all Bante that's on finish on the question Okay, we will do sharing the merit. À, chúng ta sẽ hồi hướng chia phước. À, xin mọi người lặp lại theo ngài. À, xin mọi người à, có thể đọc lên ạ. À. Idame bonyam. Idame bonyam. Asawakayam. Asawakayam. Wahodu. Wahodu. Idame bilam. tidak Pacayo Eda wada aja amehi wada aja amehi Sambungnya sambadam Sampadam, punya, sampadam. Sampai dewa numo dandu. Sabbe dewa numo dandu. Sapa sambadi sairiya. Sapa sambadi sairiya. Mama punya bagam. Mama punya bagam. Sapa sadanam. Sabasasdanam Demi Pacemi Sabe Tesabe Samam Mesamam Samam Bognya bagam Bognya bagam sandu. Laban Badu Sadu Sadu Sadu Hoặc video đánh lễ ngài I respect and Uh, she wished Bante healthy. Con theo thầy cha Đức Giáo Sư Kỳ Hòn được. Sadu, sadu, sadu chúc cho chị cũng được an vui hạnh phúc sa đủ sa đủ sa đủ